he henio heia. Ho henio heus, paripon toe epises agmenoe sus deugnusi pros ton rumon. Tu helciu encremamenais halusesi e himasi. Eita epi tus esagmenu cathisdei, cae tus prosthen pro heautu mastigi elaunei kai e tois skoinois ton axonan chiei to e oxungioe ekeskeus to oxungion sunechontos kai katechei ton trokon en apokhremnoi katabasei trochopedei kai houtos heniohei epi ton harmato trochion hoi dynastai exipoe o huntai, chrontai, cae hupo duoin heniochoin. En hamaxei heetis lampeene caleitai, alloi difrois en redioe. Ta foreia cae anaclinteeria apo duoin hippoin bastasdetai en abato is topois oresin anthhamaxon sagmario is